Ում չհայտնի, որ աղբազերծման այդ գործընթացն առաջին անգամ մեկնարկել է հինավուրց Հելլադայում, Ավգիաս արքայի բարձտողի մատնված աղբակուտակ ախորներում։ Խնդիրը, ինչպես գիտեք, այն ժամանակ լուծվել է հունական դիցարանի հերոս Հերկուլեսի ջանքերով, ով մեկորում մաքրել է դրանք այնտեղ ուղղելով Ալփեոս եւ Պինոս գետերի ջրերը։ Եվ ահա մաքրազտման այդ գործողությունը նախադեպից հազարամյակներ անց Հերթական անգամ իրականացվեց բառացիորեն վերջերս միջազգային երկու կառույցում համաժամանակ միավորված ազգերի կրթության, գիտության ու մշակույթի կազմակերպությունում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողում։ Ընդ որում զարմանալի զուգադիպությամբ, ինչպես հին աշխարհի հսկա Հերկուլեսին վերագրվող այդ առասպելի ժամանակ էր, դարձյալ 1 կամ 1-2 օրում։ Ուշագրավ է նաեւ, որ եթե անհիշելի այն ժամանակներում խոսքը վերաբերում էր ընդհանեն արխայական երամակի ախտեղանքի հերացմանը, ապա այս անգամ խնդիրն առավել ընդհանրական է, կարելի ասել համաշարային նշանակության, այն է ադրբեջանական խավիարային քաղաքականության կամ վերջին շրջանում միջազգայինորեն շրջանառվող մեկ այլ բնորոշմամբ ադրբեջանական լվացկատան անդուրալի հոտ արձակող մեղմասած թափոններից աշխարհի ձերբազատմանը այո ոչ այլ կերպ Հենց այդպես։ Ահավասիկ հոկտեմբերի 10-ին Փարիզում հայտարարաբար ձախողվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ռուսաստանում այդ երկրի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Փոլադ Բիլբիլօղլուի ընտրությունը։ Լրահոսի տեղեկատվությամբ քվեարկության առաջին փուլում միջազգային այդ կառույցի գործադիր կոմիտեի 58 անդամ երկրներից նվազագույն համարվող 30 կողմ ձայնի փոխարեն Միայն երկուսն է իր քվեն տվել ադրբեջանցի երկիչ դիվանագետի տեխնացիան օկտին։ Ինչ խոս դժվար չէ կրահել, թե ինչ երկրներ են դրանք։ Որևէ կասկած չի հարուցում, որ առաջինը հենց Ադրբեջանն է, ով շատ էր ուզում միջազգային այդ բարձր հարտակում առաջին դեմքի պաշտոնում կամ խմբավարի հարտակում կարգել յուրայինին։ Թեկուս Բաքվի համար Բյուլբլոգլոյից էլ ոչ պակաս յուրային էր այդ կազմակերպության 11-րդ գլխավոր տնօրենը։ Բուլղարիայի ներկայացուցիչ Իրինա Բոկովան, ով այդ պաշտոնում 2009 թվականին ընտրվելուց ի վեր իրեն համարում է Ադրբեջանի առաջին տիկին, իսկ ներկայումս նաև առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի մտերիմ ընկերուհին։ Քարը գլուխը թե այդ բարսաստիճան տիկնայք առօրյա կյանքում հատկապես ում հետ են գերադասում առավել հաճախակի շփվել։ Բայց ահա, ինչպես նշել եմ իմ նախորդ մեկնաբանություններից մեկում, բուլղարացի մեր գրչակիցների լրագրողական հետաքննության արդյունքում ողջվել է, որ այդ մտերմությունից Բարիզբոնի մաստով մազութի հոտ է փչում, ինչի արդյունքում հանկարծակի հարստացել է Տիկին Բոկովան։ Բուլղարական Bivol BG էլեկտրոնային կայքը դերևս անցյալ տարվա հունվարի 9-ին հոդված էր հրապարակել տեղեկացնելով, որ նա Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասում տիրապետում է ավելի քան 3 միլիոն դոլարի անշարժ գույքի։ Այդ անշարժ գույքը, որ 3 բնակարան է կազմում, ձևակերպված է անձամբ Բոկովայի, Իրամուսնու եւ Որթու անուններով։ Նրա հաճախակի այցերը Բաքու եւ Շրայլ դրվատանքներն Ալիևների ընտանիքի եւ առանձնապես Մեհրիբան Ալիևի հասին ավելի ակնհայտ ադրբեջանամետ մոտեցումը տարածաշրջանի պատմամշակութային նյութական ու ոչ նյութական արժեքներին անկասկած լավագույնս վկայում են, թե ինչ միջոցների հաշվին է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բուլղարացի ղեկավարը ձեռք բերել այդ բնակարանները։ Ասում են նաև, որ այդ պաշտոնում իրեն փոխարինողի դերում նա տեսնում էր հենց Մեհրիբան Ալիևային, ում իր իսկ նախաձեռնությամբ ժամանակին շնորհվել է միջազգային այդ կառույցի բարի կամքի դեսպանի պատվավոր կոչում։ Սակայն, ինչպես հայտնի է կառավարող Վարշախմբում գործող առաջնային անձանց հնարավոր փոխատեղման հերանեկարով, Բաքվում անսպասելի փոխվել են քաղաքական ծրագրերը։ Ադրբեջանի առաջին տիկին իր իսկ ամուսնու հրամանագրով համատեղության կարգով նշանակվել է երկրի առաջին փոխնախագահ, իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնի համար Իրինա Բոկովա Մեհրիբան Ալիևա տանդեմի երաշխավորությամբ վերջինիս փոխարեն առաջ է քաշվել Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Բիլբիլօղլուի տեխնատությունը։ Բայց երևի թե նման բարձր միջազգային հարթակում, ինչպիսին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է, այլ բան է օտարազգի յուրայինը, իդեմս բուլղարացի գլխավոր տնօրինի, այլ բան բուն արյունակիցը, մանավանդ այնպիսի մի արյունակից, ում քանիցս փորձուն անցած հավատարմությունն Ալիևյան վարչախմբին սահմաններ չի ճանաչում։ Պատահական չէ, որ Բաքուն եւ Անկարան երանդուն ջանքեր էին գործադրում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հերթական 12-րդ գլխավոր տնօրենի պաշտոնում Բիրբլօղլոյին կարկելու ուղությամբ եւ որոշ տեղեկություններով կարծես թե ահագին աշխատանք էին կատարել հարկեղած թվով քվեների ապահովման համար։ Համաձայն շրջանառվող տվյալների Այդ Երանելի դիրքը բարեզբոն իմաստով գնելու նպատակով Բաքուն դույզն իսկ չի ափսոսացել ծախսելու ոչ պակաս, քան 10 միլիոն նավթադոլար։ Երկրորդ քվեն կարելի է ենթադրել տվել է Թուրքիան, ինչը միանգամայն հասկանալի է մեզ համար, հիմք ընդունելով նմանը զնմանը կսիրե հայկական հին իմաստությունը։ Կամ թե չի բացառում, որքան էլ առաջին հայացքից տարօրինակ թվա, վստահության այդ քվեն Բյուլբլոգլուին ապարգևել է Ռուսաստանը։ Մոսկվան, ինչպես հայտնի է, նախապես քանիցս հայտարարել էր իր այդ կողմնորոշման մասին երկրագնդի անխտիր բոլոր, այդ թվում Ռուսաստանի ժողովուրդների պատմամշակութային ու գիտակրթական արժեքների բացահայտման, անխաթար պահպանման եւ գալիք շերունդերին փոխանցման համալիր խնդիրների ճակատագիրը հակված լինելով շնորհել Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանի տնօրինմանը։ Մի մարդու ում անմիջական մասնակցությամբ անցած դարավերջին եւ նոր դարասկզբին Ադրբեջանում վայրագորեն ոչնչացվել եւ կամ յուրացվել են բնիկ ազգային հավաքականությունների, հայերի, լեզգիների, ավարների, ցախուրների, թալիչների եւ այլ ժողովուրդների պատմամշակութային արժեքները։ Մի մարդու, ով թութակի պես անդադար կրկնելով երկրի նախագահի Պրաբերան հոխորտանքները Ադրբեջանական հանրությանը շարունակաբար արյունախեղ պատերազմի է հրահարում մարդկային քաղաքակրթության հիմնասյուներից մեկի՝ հայ ժողովրդի եւ առանձնապես նրա արցախյան հատվածի դեմ, ընդ որում խոստանալով անձամ զենքը ձերքին կռիվ տալ իր իսկ արտահայտությամբ Ղարաբաղի ադրբեջանական հողերի ազատագրման համար։ Այնուամենայնիվ Քվեարկության արդյունքում Ադրբեջանի այդ տվայ մշակութաբան դիվանագետը ձեռք բերեց այնքան քվե, ինչքանին իրականում արժանի է թե ինքը եւ թե իր երկիրը ամբողջությամբ։ Ըստ երևույթին միջազգային հանրությունը, ինչքան էլ մեզ արտակուս թվա, թե թմբիրի մեջ է, միևնույնն է, ամենևին լեթարգիական քնի մեջ չէ։ Համաձայն ենք, որ մարդկային բանականությունն ունակ է անսպասելի դուրս ելնել անգամ կոմային վիճակից ու կշռդատ գնահատել իր շրջապատի լավն ու վատը, բարին ու չարը։ Եվ ահավասիկ երևի թե այդ իրողության շնորհիվ է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ախորը ձերբազատվեց ադրբեջանական աղտեղանքով լցվելու վտանգից։ Բիլբլոգլին ստիպված էր քվեարկության երկրորդ փուլում հանել իր տեխնացիոնը։ Նա իհարկե թոնթորած, թե իրեն գցել են, քանզի իր իսկ խոսքով ասած Այն աճակցությունը, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր կոմիտեի շատ անդամներ հայտարարում էին նախնդրական կարոզարշավի ընթացքում, հաջողության հույսի հիմք է հանդիսացել իր համար։ Եթե փորձենք ստուգաբանել այդ թոնթորանքի ենթատեքստը, ապա դժվար չէ կռահել, որ այդ նպատակով Բաքվի տված կաշառքները գործադիր կոմիտեի շատ անդամներ բարիզ բուն իմաստով կերել ուրացել են։ Հայկական առածն ասում է՝ չկա բարիք առանց չարիքի։ Բայց առածը լրանում է նաև հակառակ իմաստով՝ չկա ճարիք առանց բարիքի։ Արդյոք բարիք չէ, որ Բիլբիլողլուի այդ զախողմամբ աշխարհի ժողովուրդները կարելի է հուսալ այդ պիսով իսկ հաստատուն կերպով արգելափակեցին իրենց ազգային պատմամշակութային արժեքներն ադրբեջանական հանգի հոշոտվելու, խեղաթյուրվելու ծայր ասիճան վտանգավոր հերանեկարը։ Արդյունքում, որպես միջազգային հանրության ողջամիտ կողմնորոշման արտահայտություն, քվեարկության հաջորդ փուլեր անցած Կատարի, Ֆրանսիայի եւ Եգիպտոսի ներկայացուցիչներից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում հոկտեմբերի 13-ին 5-րդ փուլում ընտրվեց Ֆրանսիայի մշակույթի եւ հաղորդակցության նախկին նախարար 45-ամյա Օդրե Ազուլեն, հաղթահարելով անհրաժեշտ քվեների նվազագույն շեմը եւ ստանալով 30 կողմ ձայն։ Նշենք իհարկե, որ Տիկին Ազուլեն դժվարին պահի է ստանձնել իր այդ նոր պաշտոնը։ Նախ դերևս նիստին նախորյակին Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ից դադարեցնում իր անդամակցությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի այդ որոշումը պարզաբանելով գազམ་ակերպության մեջ արմատական բարեփոխումներ անցկացնելու անհրաժեշտությամբ եւ նրա ընդունած բանաձևերում դրսեւորված հակա իսրայելական կանխակալությամբ Ընդ որում Միացյալ Նահանգները մտադիր է շարունակել փոխգործակցությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ որպես դիտորդ պետություն։ Փոքրինչ ավելի ուշ նույն դրդապատճառով ԱՄՆ-ի նախագահի օրինակին է հետևել նաև Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն, երկրի արտաքին գործոս նախարարությունը հանձնարարելով մշակել որոշում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմից դուրս գալու մասին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն վերածվել է աբսուրդի թատրոնի, փոխանակ պահպանելու պատմությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն խեղաթյուրում է այն, նշվում է Իսրայելի վարչապետի Մամլոց առայության հաղորդագրության մեջ։ Խոսքը անշուշտ վերաբերում է Երուսաղեմ քաղաքի հնություններին, որոնց գնահատումներում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գերապատվությունը տվել է բացառապես մահմեդական անվանումներին, մի կողմնակալ քաղաքականություն, որն ադրբեջանամետ Իրինա Բոկովայի կանխակալ թերադրանքով Այդ միջազգային կառույցն իրականացնում էր նաև հայ պատմամշակութային նյութական ու ոչ նյութական մի շարք արժեքների ազգային պատկանելության հարցում, դրանք հիմնականում վերագրելով ադրբեջանական ժողովրդին։ Այնպես որ նորընտիր Օդրե Ազուլեն դեռ շատ ու շատ անելիքներ ունի իր տնօրինմանը հանձնված գրասենյակում մակրության վերականգնման հրատապ ու անհետաձգելի խնդրում։ Աֆգան նախորդներից աղբահանման նույնյատ իրավիճակն էր հոկտեմբերի 10-ին տիրում նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշանային նստաշրջանում միջազգային մի հեղինակավոր կառույց, որի գլխին Դամոկլյան սրի պես կախվել էր կոռուպցիայի աղտոմ լիովին թաղվելու վտանգը։ Իդեպ անցած գրեթե 7 տասնամյակում մեկ անգամ չէ որ ախտն այդ ուրվականի պես պատտվել է Եվրոպայի պալատի գլխավերևը ինչի մասին այսօր էլ հստակ են հիշում վեհաժողովի հնաբնակները։ Այդ հորի երևույթի վերջին աղմկահարույց բունթագրիչները, որոնք հասու են դարձել միջազգային հանրությանը, առնչվում են հիմնականում Ադրբեջանի խավիարային քաղաքականության հետ, ինչպես հայտնի է, հիմք ընդունելով այդ ամենը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովն այս տարվա իր գարնանային նստաշրջանի ապրիլյան գումար նիստում որոշում էր կայացրել հետաքննել Ադրբեջանի հետ կապված կոռուպցիոն գործարքները։ Բանն այն է, որ բացահայտվել էին վեհաժողովի որոշ ներկայացուցիչների Ադրբեջանի կառավարությունից կաշառք վերցնելու մի շարք իրողություններ։ Ադրբեջանական կաշառատվության խնդիրը սուր կերպով քննարկվել է նաև վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում, որի օրակարգում էր այդ երկրին առնչվող երկու զեկույց։ Առաջինը վերաբերում էր Ադրբեջանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության վիճակին, որը ներկայացրել են ավստրիացի падգամավոր Ստեփան Շեննախը եւ ռումինացի падգամավոր Ցեզար Ֆլորինը։ Իսկ երկրորդ զեկույցի թեման Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պահպանման մասին էր, որը պատրաստել էր բելգիացի սենատոր Ալան Դետեքսը։ Բայց վերջինս մինչ այդ գերադասել էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամությունից հրաժարական տալ անգլիական Guardian թերթի հետաքննության հրապարակումից հետո։ Համաձայն այդ հոդվածի նա կապված է եղել Ադրբեջանի հետ եւ դրամական միջոցներ, այսինքն կաշառք ստացել, ուստի եւ փաստորեն գլուխ է փակցրել այդ կապակցությամբ անխուսափելի պարզաբանումներից։ Զեկույցը նոր լրամշակմամբ ու խմբագրությամբ նստաշրջանին ներկայացրել է Վեհաժողովի իրավաբանական հարցերի եւ մարդու իրավունքների կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Ուկրաինացի падգամավոր Ելենա Սոտնիկը իր խոսքում անդրադառնալով նաեւ Գարդիանի հրապարակմանը իսկ թերթը հիմք ընդունելով իր իրականացրած հետաքննությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի իշխանություններն ստեղծել ու կառավարել է մի գաղտնի սխեմա, որի շնորհիվ 2 միլիարդ 900 միլիոն դոլար են լվացել բրիտանական կեղծ ընկերությունների միջոցով։ Համաձայն հրապարակման այդ միջոցները ծախսվել են եվրոպական քաղաքական գործիչներին եւ աստիճանավորներին գնելու նպատակով։ Բանկային գրառումները փոխանցվել են մի շարք լրատվամիջոցների կոռուպցիայի եւ կազմակերպված հանցագործության հետազոտման կենտրոնին։ Բարբերականներն այդ սխեման անվանել են ոչ արկերպ, քան ադրբեջանական լվացկատուն։ Բաքվում բնականաբար շտապել են այդ հրաապարակումները ոչ առարկայական եւ սադրիչ հորժորջել ուղղված երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ նրա ընտանիքի անդամների դեմ։ Նշելով, որ զեկուցում պատրաստված էր այն ժամանակ, երբ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն նախագահում էր Ադրբեջանը, Ելենա Սոտնիկը նստաշրջանին հայտնեց, որ Ալան Դետեքսն իր զեկուցման մեջ մատնացույց չի արել Ադրբեջանում քաղաքական բանտարկյալներին առնչվող եւ ոչ մի կոնկրետ թիվ։ Ուկրաինացի պատգամավորն իր ղեկավարած կոմիտեի անունից անհանգստություն է հայտնել մարդու իրավունքների խախտումների աճի կապակցությամբ եւ Ադրբեջանին հիշեցրել Եվրոպայի խորհրդից նրան հեռացնելու վտանգի մասին։ Հիմնավորված մեղադրանքների թիրախեր դարձել նաեւ վեհաժողովի նախագահ իսպանացի Պեդրո Ագրամունտը, ով այդ պաշտոնում ընտրվել էր անցյալ տարվա հունվարին, առաջադրված լինելով իր իսկ գլխավորած եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քվոտայով։ Հայտնի է, որ նա եվրոինտեգրման կողմնակից է, սատարում է Ուկրաինային եւ Ադրբեջանին, հաճախակի հանդես է գալիս հակառուսական եւ հակահայկական հայտարարություններով առաջինին Ղրիմի, երկրորդին Արցախի առնչությամբ։ Հիմնական մեղադրանքը որ Գառնանային նստաշրջանում հնչել է նրա հասեին, կապված էր Ագրամունտի, որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Սիրիա կատարած այցի հետ, որ նա իրականացրել է առանց վեհաժողովին եւ կամ նրա բյուրոյին նախապես տեղակ պահելու։ Միևնույն ժամանակ նրա անունը քանիցս հնչել է Ադրբեջանի կողմից վեհաժողովի անդամներին կաշառելու վերաբերյալ լրագրողական հետաքննություններում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանները քննադատում էին Ագրամունտի կապվածությունն Ադրբեջանի կառավարության հետ, շեշտելով, որ նա բազմից աչք է փակել այնտեղ մարդու իրավունքների ոտնահարման անժխտելի իրողությունների վրա։ Բայց ինչպես ասում են, շապատն ավելի շուտ եկավ, քան ուրբաթը։ Վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանի բացման օրը ապրիլի 24-ին падգամավորներն ագրամունտին հերացրին դահլիճից, թույլ տալով նախագահել նիստը նրան թույլատրել էին ընդամենը 1 ժամով նախագահել միայն ապրիլի 27-ին իստը, երբ վեհաժողովում ելույթով պետք է հանդես գար Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ 6-ը։ Սակայն այդ վերապահումը նույնպես չեղել հայտարարվեց եւ իսպանական թագավորը, ով Ստրասբուրգ էր ժամանել նրա իսկ Ագրամունտի հրավերով, ելույթ ունեցավ հրավերող անձի բացակայությամբ։ Ի սկզբանե պարզ էր, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահի պաշտոնում Պեդրո Ագրամունտի մնալ չմնալ նորերի հարց է։ Իր հրաժարականի մասին նա խոստացել էր հայտնել նստաշրջանի ավարտից երկու օր անց վեհաժողովի բյուրոյի Պրահայի նիստում քաղաքական խմբերի հետ նախնական խորհրդակցություններ անցկացնելուց հետո։ Սակայն նա խուսափեց մեկնել Պրահա ներկայացնելու իր հրաժարականը։ Վեհաժողովի բյուրոն իր նիստում ստիպված էր անհստահության քվե հայտնել նրան։ Բացի այդ, բյուրոն ընդունել էր որոշում, համաձայն որի Ագրամունտը լիազորված չէ կատարել որևէ պաշտոնական այց ներկա գտնվել ցանկացած խորհրդակցության եւ կամ վեհաժողովի անունից որպես նրա նախագահ հանդես գալ հրապարակային հայտարարությամբ։ Եվ ահա վերջապես ամիսներ անց վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի մեկնարկի 4 օր առաջ կոնկրետ հոկտեմբերի 6-ին Պեդրո Ագրամոնտը ենթարկվելով падգամավորների գերակշիռ մեծամասնության պահանջին ստիպված եղավ պաշտոնապես հրաժարական տալ զբաղեցրած պաշտոնից։ Ինչպես ասում են, Սուրբ տեղը դատարկ չի մնում։ Եվ հոկտեմբերի 10-ին քվեարկության երրորդ փուլի արդյունքներով համալրվեց նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահի թափուր պաշտոնը հավաքելով 132 քվե, այն զբաղեցրեց Կիպրոսի հանրապետության պատվիրակության ղեկավար Վեհաժովում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբի անդամ Ստելլա Կիրիակիդեսը, ով մինչ այդ գլխավորում էր Վեհաժողովի առողջության, սոցիալական հարցերի եւ կայուն զարգացման հանձնաժողովը։ Իդեպ նրա տեխնացիան օկտին քվեարկել էր նաեւ Հայաստանի պատվիրակությունը։ Շատ ավելի քիչ 191-ից ընդամենը 84 падգամավորական կողմ ձայն ստացավ քվեարկության երրորդ փուլում նույն քուսակցության խմբից նրա միակ մրցակից լիտվացի Էմեանուելիս Զնիգերիսը, ում դարձյալ իդեպ վեհաժողովի նախագահի պաշտոնում տեսնելու համար ջանքու երան չէին խնայում ադրբեջանական եւ թուրքական պատվիրակությունների ներկայացուցիչները։ Նշեմ նաև, որ Տիկին Կիրիակադեսը կպաշտոնավարի մինչև 2018 թվականի հունվարին կայանալիք ընտրություններ։ Այդ ժամանակ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ կընտրվի մեկ այլ քաղաքական խմբի ներկայացուցիչ։ Անշուշտ կարելի է պատկերացնել Բաքվին ու Անկարային համակացխորը ափսուսանքն ու մանավանդ վրթովմունքը ողջամիտ բանականության Հերկուլեսի վարմունքից, որ ընդամենը 1-2 օրվա ընթացքում Համաժամանակ մակրազտելով վիթխարի աղբակուտակի վերածող միավորված ազգերի կրթության, գիտության ու մշակույթի կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը խստիվ արգելեց նրանց հետագա բոլոր աղբանետումները։ Միևնույն ժամանակ հուսանք, որ ներկա եւ գալիք սերունդները երբևէ հայացք տածելով այդ երկու միջազգային կառույցներին, այլևս առիթ չեն ունենա կրկնելու մարդկության մեծագույն հանճարներից մեկին՝ Վիկտոր Հյուգոին։ Ամեն ինչ բացված է եւ ավերված։ Այստեղով թուրքն է անցել։